Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que camina Me dicen el desaparecido. No, Me dicen el desaparecido. Me dicen el desaparecido. Me dicen el desaparecido. Me dicen el desaparecido. Que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido. Fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido. Pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido. Oh, oh, oh. Me dicen el desaparecido. Me dicen el desaparecido. Me dicen el desaparecido. Me dicen el desaparecido. Que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. No vengo volando.